chapter 8. Saulos de IN sun judacon te anairese autu, egenita de en ekene te hemera diogmas megas epitein ecclesian ten in hierosulomois. Pantes de dies paresan kata tas coras tes judaias kai samareas plain ton apostolon sune commissan de ton Stefanon Andres Iulabes, kai epoie santo capeton Megan ep auto Saulos de illuminator ten ecclesian cata tus oicus, es por iuomenos suron te Andras kai Gunaikas pare de du es fulacain hoi men un dias parentes dielthon euangelizomenoi ton logon. Philippos de catelthon eis polin tes samar eas, ecae rusen autois ton Christon. Pros econ te hoi otloi, tois legomenois hupa tu Filippu hamathumadon ento acuen autus, cae blepein ta semea ha epoiei polon gar ton e conton pnumata baunta catharta phone megale ex erkata poloi de paralleluminoi kai koloi e kai agenata kara megale ente pole e kene aner de tis onomati simon pro up erken ente pole magiu kai existon to ethnos tes samar eas legon enai tina he auton megan ho pros ekon apo mikru he os megalu legontes hutos estin he dunamis tu theu he megale pros ekon de auto dia to hicano chrono tais mageais exe takinai autus hote de epistiusan to Philippo euangelizomenu ta perites basileas tu theu, kai tu anomatos Iesu Christu, e baptizonto Andres te kai Gunaikes. Hode Simon kai autos epistiusen kai baptisteis. En pros carteron to Philippo theoron te dunames kai semea genomena existata accusantes de hoi en hierosulumois apostoloi hoti dedectai he samarea ton logon tu theu apestelan pros autus ton petron kai hoi Hoitinis catabantis pros euxantor peri auton hopos labosin pnuma hagion. Upogar ein ep udene auton ep peptokos monon de bebaptismenoi hupercon eis ta onoma tu Christu iesou Tote epe tithun tas keras ep autus, kai elambanon pnuma hagion. Thea samanos de hos simon, hoti dia tes epitheseos ton keiron ton apostolon didatai ta pneuma ta hagion pros enigkin autois cremata legon dote camoi ten exousian tautein hina ho ean epitho tas keras lambane pneuma hagion petros de epen pros auton ta argurion su sun soi eie es apolean hoti ten dorean tu theu en nomisas dia crematon catastai uc estin soi meris ude cleros ento logo tuto hegar cardia su uc estin euthea enopion tu theu metano eson un apo tes cacias su tautes cae dee thete tu theu e ara afe thesetai soi he epinoia tes cardias su. Es gar colen picrias cae sun desmon adicias oro se onta. Apocrythes de hoa simon epen dee thete humes huper emu pros ton curion hopos meden e pelthe ep eme hon e recate. Hoi men un dia marturamanoi cae lalesantes ton logon tu curiu hup estrepsan es Jerusalem polas te comas ton samere ton iue gelisanta. Angelos de Curiu eleison lesen pros Philippon legon Anastethi kai poriu kata mesembrian epiten hodon ten kata binusan apo Hierusalem es Gazan haute estin iremos kai Anastas e the kai edu aner aethiops Eunuchos dunastes candaces tes basilisseis aethiopon hos ein epi passeis tes gadzeis autes hos eleluthei proskuneson eis hierusalem ein te hupostrephon kai kathemnos epi tu harmatos autu kai anegnosken ton prophetein hesaian epende ta penuma to philippo pros elthe kai kole to hamarti tuto pros dramon de ha philippos ekusen autu anagnoskontos ton prophetein hesaian kai epen ara ge gnoskes ha anagnoskes ha de epen pos gar an dunaimen ean me hode ha de me pare calessin te ton Philippon anabanta cathisai sun auto. He de perioce tes grafeis hen aneginosken en haute hos probaton episphagen ecthe cae hos amnos enantion tu caerontos auton a phonos hutos uc anoige ta stoma autou en te tape se autu he crisis autu er the ten de genean autu tis die gesetai hoti iretai apotes ges he zoe autu Apocrythes de ho unukos to philippo epen deomai su peri tinos ho prophetes legei tuta peri he autu e peri heteru tinos. Anoixas de ha Filippos ta stoma autu, kai arc apotes apo grafes tautes euengelisata autu ton Iesun. Hoste e por iuanta cata ten hodon elthon epi ti hudor, cae fesen ha iunucas idu hudor, te colue me, baptistenae kai ekelusen stenai to harma kai katebesan am eis es to hudor hote philippos kai ho yunukos kai e auton hote de ane besan ek to hudotos ponuma kuriu her passen ton philippon kai uk eden auton ukete ho yunukos e por iueto gar ten hodon autu cairon. Filippos de hyrethe eis ad zoton, cae dir comenos euengelizeto tas poleis passas heos tu elthen auton eis caesarean.